nastavak pitanja prijedodnog vezano za pitanje tejemuma i bolesti ruku. Obje ruke su pod izraslinama, ako ih zamotam i počnem uzimati abdest preko zavoja, ne mogu pokvasti lice i ostali dijelove. Mogu li uzeti tejemum? Znači ovdje već se radi o jednom ozbiljnijem, ozbiljnijem znači medicinskom problemu. A osoba koja ima bolest, znači ko na sebi tjelesnu, sahe uzdrom se tretira. Znači pere one dijelove koje mogućnosti opere, ostale potire.